Egunon eh, guztioi, ongi etorriak eh, berriozar irratira berrion eh, magazinera FM-ko eun puntu sortzian. Abenduak amalau ditu gaurko honetan, asteazkena da... Eta momentu hauetan, aurreko egunetan, baino, temperatura epelxiago daukagu. Amabi gradu markatzen du gaur gure, gure termometroak, baina iragartzen duenaren arabera euria etor liteke datozen ordu eta egunetan. Eta gaurko berrion eh, honetan, hainbat eh, kontu izanen ditugu aipagai, eh, ba, beti bezala eta azkenero bezala, e, lehenik eta behin izaskun bilanueba izanen dugu hemen. Euskararen e, legeak, e, baskuentzearen legeak hogeita bosturte bete baititu eta Euskal Herrian Euskaraz e, kolektiboak, kolektiboak hainbat elkarretaratze, hainbat manifestazio ekitaldi deitu ditu, Nafarroa osoan, tartean baita berriozaren ere hori bihar izanen da, atxaleko zazpietatik aitzinera, eta hemen txizanen dugu izaskun bilanueba hori guzia azaltzeko. Baina horrez gain, beste hainbat eh, asuntu, beste hainbat eh, kontu, jasone Michel Torena, kazetari eta idazlea, hemen txe izanen dugu ere, bere liburuaren berri eh, emateko, auzolana, auzolanaren kultura, iraganaren ondarea, orainaren lanabesa, etorkizunaren giltza, izen burua daukan e, liburua, txalaparta argitaletxearen eskutik kaleratu duena, eta datorren ostiralean hemen berriozarrien aurkeztuko duena. Eta bukatzeko liburuekin jarraituko dugu Josu Jimenez Maiak bere eh, liburua beste liburu bat ekarriko digu besapean eta bere gomendioa eginen digu eh, aste honetako literatur txokoan Beraz, Ez mugitu, orain hasiko gara eta lehenik eta behin beti bezala albisteekin, nazioarteko albisteak, nafarroakoak eta baita nola ez berriozarko albiste guztiak. Tiras gaitezen ba e, albisteekin, nazioarteko berriekin, Kanadara joanen gara lehen bizi, herrialde horrek kiotoko protokoloa utzi baitu, ezin duela bete argudiatuz. Kanadak Kiotoko protokolo hautzi du. Iragarpena Durbango goi bilera amaitu ostean egin du Peter Kent ingurumen ministroak Kanadara itzultzean eta argudiatu du ezin duela hitzartutako abete eta horregatik isunak ordaintzen ez jarraitzeko utziko duela Kanadak mila bederatzi da larogeita mazazpian sinatu zuen protokoloa. Isunak amalau mila milioi dolarrekoak liratekeela zehaztu du kentek eta hori Kanadako familia bakoitzagatik mila seieun dolar liratekela bataz beste gaineratu du. Kentek dio protokoloa bete alizateko urrengo ama bilabetetan errepidetatik ibilgailu guztiak kendu beharko lituzkela edo eraikin guztietatik berogailuak kendu. Kanadak larogeita mazazpian sinatu zuen besteekin batera protokoloa e, larogeita marrean, mila betzen da larogeita marrean, airera isurtzen zituzten gasak euneako sei murriztera adostu zuten kiotoko sinatzaileek, baina kentek esan du Kolombian mila behatzen dalar hogeita marrekoak, baino euneko hogeita sortzi, kakotx sortzi handiagoak izanen dela Kanadaren isurketak. E, ala ere, onartu du prentzaurrekoan kentek alderdi konservadorea agintera iritsi zenetik 2006an ez dutela protokoloa betetzeko asmorik izan. Itun sozialista dela esan du eta aurreko gobernuaren arduragabekeriari egotzi dio protokoloa uzten duen lehen herrialdea da Kanada eta Greenpeaceko kide Kate Stewart eh, kideak esan du Kanadaren erabakia zori gaitzekoa dela eta Kanadak protokoloa betetzeko moduan zela gainera kaleratu du, zazpi mila eh, dolar ordain Kiotoko protokoloa utzita, Albertan dituen petroleo obiak nahi bezala ustiatzeko bidea ireki du Kanadak eta benetako arrazoia hori dela salatu du Greenpeaceek. Gatozen baina Nafarroara, hemen eh, Josu Espartza iruindarra espetxeratu egin dute Ismael Moreno Espainiako auzitegi nazionaleko epailiak behin behinean kartzelara bidali du Josu Espartza iruindarra amnistiaren aldeko mugimenduko kidea ekin erakundekoa dela egotzita naiz eta ekin dagoeneko desagertuta egon. Aste honetan auzitegi hartako guardiako epaile lanetan da Moreno eta hain segur etzi Fernando Grande Mar Marlaska epaileak hartuko du espartza galdeketa egiteko. Frantziako poliziak atzo atzeman zuen eh, amnistiaren aldeko mugimenduko kidea, e, eh, Bayonan eta Arratsaldean Espainiaratu egin zuen. E, izan ere, Auzitegi Nazionalak haren aurkako euroagindu eskaera egin eta pauek baiezkoa eman zuen azaroaren e, erdi aldera. Espartza horregatik azken asteetan eskutatua izan da eta lehenengo larun batean, e, lehenengo larun batean azaldu zen jendaurrera Bayonan aterabide demokratikoen alde egindako manifestazioan. Aurore Martin, batasuneko kidea ere agertu zen jendaurrera. Frantziako poliziak ez Espartza joan den irailean antzeman eh, zuen eh, lehen aldiz, Don Ibanelo eta justiziak baldintzapeko askatasunean lagazuen urrian atxilotu zuten berriro eta atzera libre utzi zuten baldintzekin. Poliziak dio orduan IES egin zuela Espainiako polizia urtarrilean saiatu zen ura atxilotzen ekinen kontra egindako operazioan. Amnistiaren aldeko mugimenduak azaroan jakinarazi zuenez urtarrilaz geroztik baionan eta endaian bizi izan zen espartza bizitza publikoa eginez. Euroagindua onartu ondotik gorde egintzen. Gure etorkizuna kartzelan dugu beraz pertsonalki itxaropentsu izatea zaila da zioen amnistiaren aldeko mugimenduko kideak ost, e, aurreko ostiralean, elkarrizketa batean, eta ondokoa gaineratzen zuen, egoera orokorreari begira itxaro pentsu naiz ikusten dut Euskaldunen artean aurrera pausoak ematen direla elkar batzeko. E, hori atxilotua izan baino lehen, aipatu zituenak, eta bere aldietik eleak mugimenduak operazioa salatu du, e, irunean e, salatu zuen, eta seieun autoinkulpazioa aurkeztu zituen agerraldian izan ziren espartzaren gurasoak eta baita hasier biurrun eleak mugimenduko eleduna. Eta egunero egunero gauza bategatik edo bestegatik izpide ditugu Nafarroako gobernuak iragarritako murrizketak 2012ko aurrekuntu horietan eta gaurko honetan protesta baten berri eman behar dizuegu Nafarroako gobernuko garbiketa sektoreko langileen protesta atzo egin baitzuten eh, langile hauek sektore honek e, protesta egin zuen, elkarretaratzea egin zuen atzo, e, atzo bertan, e, Nafarroako jauregiaren atarian, diputazioaren atarian. E, murrizketa hoiek, eh, Nafarroako gobernuak e, iragarritako murrizketa hoiek, enpleguaren galera eta zerbitzuaren kalitatean gainbehera suposatuko dutela salatu zuten langileen bozera maileek. E, Komisiones obrera sujete lab eta ela sindikatuek deitu zuten atzoko mobilizazioa eta hoien arabera langile zenbaitek kaleratze agiriak jasotzen hasiak dira dagoeneko. Zehazki lau kaleratze izan dira bigarren hezkuntza institutuetan eta bi osasun bidean elako bozera maile inoa dorreon sorok azaldu zuenez e, manifestariek e, goizeko amarterdiak aldera e, elkartu ziren diputazio aurrean eta hiru pankarta zabaldu zituzten ondoko lemekin garbiketa duin baten alde kaleratzerik ez garbiketan murrizketarik ez eta barzinak euneko hogeita tamairu gehiago garbiketek euneko hogei berrogei gutxiago demokrazia hori Sí, yo en... e, pankartetako batek. Garbiketen sektorearen egoera berez txarre bazen aurrikontu murrizketak hori komplikatzera datozela salatu zuten parte hartzaileek kolektiboan emakumeak dira nagusi lanaldi murritzeko kontratuak dituzte gehienek eta ordutegiak orotarikoak izan litezke. Beraz sektorearen lan baldintzak oso prekarioak ziren lehendik orain, lehendik ere eta orain gaineran dirua kendu nahi dietela salatu dute. Hori kritikatu zuten sindikatu eta Nazionetako ordezkariek eta gaineratu zuten gaur egun kalitatea bizkortasuna eta efikazia eskatzen zaiela lanean, baina hori ezinezkoa dela lantalde murritzago batekin eta ordu gutxiagoko lanaldiekin. Kaleratzeak Iruñerriko hiru institutuetan izan dira Zizur Nagusiko bigarren hezkuntza institutuan, Iturrama institutuan eta Gurutzeko plazako institutuan. E, bana institutu horietan hortaz e, ikastetxe hoietan garbiketa zerbitzu orokorra ez da astean 5 egun egunetan eginen, astean irutan baizik, gainentzeko bi egunetan, komunak eta aldagelak bakarrik garbitu izanen dituzte. Osasun bidean ere, eragina izan dute murrizketek, Nafarroako ospitalean adibidez, errekorteak izanen dira, baina ez da zehaztu zenbat erainokoak eh, izanen diren, edo zein lantalderi eraginen dioten, eta osasun publikoko institutuan dagoeneko bi kaleratze izan dira. Thank eta gure herriko berriak eh, aipatuko ditugu segituan lehenik eta behin Euskal Herrian Euskaraz kolektiboak baskuentzearen eh, legearen aurka deitutako elkarretaratzea aipatuko dugu ostegunean eh, izanen da hori e, arratsaleko zazpietan udaletxearen aitzinean eta horrez gain nafarro osoan eginen ditu elkarretaratzeak Euskal Herrian Euskarazek Euskararen dako izkuntza politika buru jabea eskatzeko eta aldarrikatzeko izan ere abenduaren amabostean mende laurden abeteko du Euskararen normalizazioaren oztopo e, bezala kalifikatua edo e, izan den baskuentzaren legeak eta horrenkariaz kariaz hogei elkarretaratze deitu ditu herri mugimenduko eragile euskaltzaleak hainbat ekimen egin ditu azken hilabeteetan eta hoiei e, txapela edo ginda jartzeko baliatuko dute E, urte urren horren eguna. E, baina horrez guztiaz hitz egiteko e, izaskun bilanueba izanen dugu datozen minutuetan hemen berrion saioan. Eta gure albistegi honekin amaitzeko mendi ateraldiak izanen ditugu izpide, aipatuko ditugu bi mendi ateraldi asteburu honetarako, egun berean biak eh, ba, gure herriko bi mendi taldeek deitu dituztenak. Alde batetik, amigos de la montaña mendizaleak taldeak e, eh, bono zorrotz eh, gaina, Igoko du, datorren igandean, abenduak ama amazortzi, eta hogeita bi metroko e, tontorrea da, eltzaburu aldean, e, eta eguzki plazatik aterako dira goizeko bederatzietan datorren igandean eta Berriozar Kirol eh, elkarteko mendi taldeak, BKE mendi taldeak ere, egun eh, berean beste ateraldi bat eh, deitu du, Ireber mendira, mila berreunda sei metroko gaina, Ireber, eta igande honetan izanen da ah, goizeko sortzi terdietatik aurrera hauek lantze luze frontoitik aterako dira. Beraz, eh, honekin eh, gure gaurko albistegia amaituko dugu, eh, bere alaxe itzuliko gara, baina bitartean musika pur bat dugu. Eta Euskararen e, legea zitzeinen genuela aipatu dugu, eta horretarako telefonoz e, eh, bestalde daukagu izaskun bila nueva, kaixo izaskun egunon. Bai, izaskun? Kaixo izaskun? Ez, momentu ez dugu entzuten, segundu bat e, e, e, orain eh, kaixo izaskun egunon? Egunon. Bai, orai, uste dut guk ez zintu gulen zuten, baina zuk gu bai. Ez dakit lehen zer gertatu den, baina, bueno, etzin ez, zure, zure, zure hautsik eh, sartzen. E, tira, e, Euskararen legea aipatuko dugu, izan ere e, amabostean, hilaren amabostean, hogeita bost urte beteko ditu, eta horren arira Euskal Herrian Euskaraz kolektiboak elkarretaratzeak deitu ditu Nafarro osoan, tartean berriozaren, ez? noiz izanen da elkarretaratze hori? Bai, e, bihar izanen da, e, bueno, ostegunean bihar beteko irago bost urte, mhm. eta, e, bueno, bihar izanen da, e, arratsaldeko zazpietan e, udaletxe aurrean. Mhm. Eta, uste dut, e, ez dela e, urte betetze hori ospatzeko bereziki ez? Ez, ospatzeko, <laughs> ez, salatzeko, salatzeko mhm. baizik. Ba, hori ba, hogeita urte pasatu dira, ebaskuntzaren legea ezarri zenetik, eta bueno, pues ondorioak nabariak dira, ez? Eh, bueno, hasidatik eta eta gaur egun ere 25 urte pasatu direnean. Mhm. E, 25 urte hauen e, eh, buruan mm, zenolako balantza egin dezakegu zergatik e, kritikatzen duzue euskararen legea edo baskuentzearen legea? Bai, bueno, pues e, bueno, alde batetik normalizazioa ez duelako e, eragiten ez edo ez duelako E, o, ez dela kondorioa, baizik eta hori justo kontrakoa, e, zonifikazioa, edo, bueno, bai, e, zonalde euskalduna, mistoa eta ez euskalduna, e, hori, e, implikatzen duelako Nafarroa garaian, horrek suposatzen duen guztiarekin, pues, batez ere zonalde mistoa e, kokatzen delako herrian, eta iruñerria, e, hori, bus, bueno, eh mistoa denez eta administrazio gehiena bertan kokatzen denez, ba, hori, ba, ez da bermatzen euskaldunik egotea eta ezin dugu mm -hmm. e, euskaraz egin eta ezin gara euskaraz bizi. E, beraz, eh, hori da salatuko duzuena, biharko elkarrietaratzea, suposatzen dut, e, bueno, jende de xente urbilduko dela, e, berri bai berri ozarrera, baita, bueno, Nafarroa osoan e, deitu dituzuen beste, beste elkarrietaratze hoietara guzietara, beraz, e, bueno, ba, sorte hon e, biharko elkarrietaratze hoietan, eta tira eh, urrengo hemendik e, gutxira berriro itzeinen dugu zurekin e, izaskun mil esker gaurko berri honetan izateagatik eta urrengo arte. Bai, zuei. Agur. agur. Euskal Herrian Euskaraz Nahi dugu hitz eta jolaz Lan eta bizi Euskaraz eta bortaragoa Badagara ya noiz baidezak Uda hori gara zabalbideak eta aireak gure bizkuntzak gardezan arna. Bada gara, ja noiz baita izan, gure impossible parlar euskaran el país basc de què ens serveix eixa democràcia la podem llançar no som tan descastats com per deixar morir així la nostra ànima Digueu-me com sortir podria al carrer sense la meva llengua. No som tan descastats com per deixar morir així la nostra ànima. izaskun bilanueba eh, genuen hori Euskal Herrian Euskarazeko kidea eta baita eh, hemengo AEK Euskaltegiko irakaslea eh, berak aipatu dugu oso denbora gutxi zeukala eta horregatik oso motza izan da gaurko elkarrizketa Euskal Izan ere, klase bat e, eh, ordu zaldatu diote, orain bedatzi terdietan zeukan eh, klasera sartu beharra, eta beraz, ezin izan dugu berarekin gehiago hitz egin, baina argi gelditu da, bihar elkarretaratzea izanen dela, hemen eh, berriozaren, udalaren aitzinean, atxaleko zazpietatik aurrera. Euskara den, euskaldun egiten Eta eh, horixe beraz, eh, Euskal Herrian Euskara zen elkarretaratzaari dago kionez, eh, bere alaxe gure urrengo bidatua izanen dugu hemen, jasone Michel Torena, kazetaria eta orain idazlea, bere saiakera berria aurkeztera etorriko da berrio zarrera, datorren ostiral honetan, eta ba, hortaz itzeinen digu, bere liburu berri horretaz, auzolanaren lanaren inguruan Auzolana aintzinako garaietatik iritsi zaigun lan sistema da, komunitate bateko kideen arteko elkarlanean oinarritutan dagoena lan sistema baino herriak ekiteko antolatzeko eta bere burua eratzeko duen modua da eta horretaz e, eh, guzia hitz egiten digu Jasone Michel Torenak eh, Auzolanaren eh, kultura liburuan Jasone Kaixo egunon Bai egunon eh alaxe da ezta Auzolana e, Auzolana duzu izpide zure liburu horretan ba, orain egunotan kaleratu den liburu berri horretan eta ba kontaiguzu pizkatxo bat gehiago zertan datzan liburua zera aurkitu dezakegun bertan Bai, ba, bueno, ongi diozu moduan, ba, auzolanaren lan sistema do antolaketa ba, azaltzen da, mm. bai zer izan den ba, historikoki eta gaur egun ere ba, gure gizartean zein modutan atzeman dezakegun, ez? Mm-hmm. Horrekin batean, e, ulertuta, bueno, auzolana lan sistema dela, baina, gizarte antolakuntza jakin batean e, biltzen dela edo horrematen dela, ba, Euskal gizarte antolakuntza horren berri ere emana izan dugu, e, ba, bi alde nagusia ipatuko nintuzka, alde batetik, ba, ondasunak e, e, kolektiboak izan direla, herri lurrak edo herri ondasunen sistema, mhm. eta baita e, herritarrak antolatu direla batzarra erakundean, ez? Mhm. Herrietako ba, funtzionamendu orokorra edo batzarra, ba, herritarreko zelutako batzarrak e, zuzentzen zuela edo bertan erabakitzen zela guztia. Mm Gizarte antolakuntza horrekin batean, aipatu nahi izan dugu ere kultura, Hau da, alako gizarte antolakuntza edo egitura edo sistema batzuk eratu dituen jendartea den izaera, ez? E, herri baten izaera da kultura. Mm -hmm. Ze hor, e, bai auzolanean edo bai batzarrean edo bertzelako bai ardura batzutan ageri zaizkigu ba, balio jakin batzuk, e, elkartasunaren balioa edo taldean aritzeko joera, mhm. eta, bueno, berdintasunezko harremanetan edo egitura horizontaletan horrelakoak ikusten ditugu, ez? Eta orduan, ba, kultura horren e, argibide batzuk ere emana izan ditugu. Eta, bueno, azkeneko atal, hola, nahiko zabal batean, ba, e, gaur egun hau zolana zein modutan ikus dezakegunarekin batean, e, eh, ikusia izan dugu, ba, zein garrantzitsua izan daitekeen gaur egun erronkei erantzuteko, ez? E, zein garrantzitsua izan daitekeen, auzolanean edo jatorriz izan ditugun antolakuntzaiek berreskuratuz e, antolatzea, mhm. ba gaur egungo krisi egoeran eta oro har dugun menpekotasun egoratik ateratzeko. Mhm. Beraz ez da bakarrik e, ba, gure Euskal Herriko ondare propioa, baizik eta gaur egun eta etorkizunerako ere balio dezake auzolanak. Bai, hori dudari gabe. Guk mhm. esaldi bakar batean erratzegatik, ba, Orain arteko, orain artei ba bizirik irauteko bali izan digun bezala, ba hemenik lai egiteko ere baliagarri izan daitekeela. Mhm baliagarri izan daiteke. Zuk dena den, eh, liburua egiterakoan, eh, liburua ontzerakoan, eta iturri ezber, ezberdinetara jo duzu, ezakit analisi historikoa egin duzu, baina suposatzen dut, hainbat eh, tokitara e, joan behar izan duzula, hainbat iturriekin hitz egin, nolako izan da idazketa prozesua eta, eta lan honen ba, ba ontze prozesu hori? ba, gitza berazgarria, en, eta, bueno, pertsonalki edo, egia erran, bueno, hola, nolapait definitu beharko banu, ba, erran dezakez, ba, jiran ate bat irekitzen nuela, eta ate horretatik bertze hiru atea gertzen zitzaizkidan, eta berriz irekitzen nuen bertze bat, eta horrela joan da, zabaltzen, zabaltzen, eh, aitza honit, ez? Ben, elkarrizketa batzuk egin ditut, edo, bueno, E, jende baten gana joten ditzen, hau berak ematen zian azalten baino, beti, en, eskaintzen zian, ba, bertzen horbaiten gana joateko aukera, eta, bueno, mhm. aunitza baldu zaigu, ba, ikuspegia, edo, eta, bueno, igual horregatik ere liburua berak, ba, hartzen ditu hainbat gai, edo hainbat alde, nahiko, mhm. ez da, gauza bakarrean zentratzen edo, mhm. bueno, alde, hainbat, aldean itzak, e, agertzen dituela, ez? Bai, beraz, e, badirudi auzolanari buruzko liburua izateaz gain, iaia auzolanean ere egindako liburua dela. <laughs> bai, bai, dudari gabe. <laughs> e, laguntzaile edo ekarpena handiak jaso ditut, Bai, horiek eskertzen ditut, hor eskerren atalean, baina bueno, ez dago soberan berriz ere hori erratea, ez. Mhm. Bai, laguntza handia izan duzula eta e, nola eh, zergatik erabaki zenuen horrien inguruko lana egitea, bueno, zu eh, uste dut berez kazetaria zara, ez? Eta lan egin izan duzu kazetaritza lana, lanean, baina zergatik hautatu zenuen alako lan bati ekitea? Bai, bueno, ez da nik hautatua, nik proposamen bat jaso nun hau auzolan ekimenaren liburua da, ez? Eh, auzolan ekimena sortzen ari zen eta e, bueno, ikusi zuten beharra bait ere, ba auzolanaz edo euskal gizarte antolakuntza honetaz, ba azterketa edo lantxo bat egitekoa eta bueno, ba niri proposatu zidaten egitea, ez? Artu nuenean, ba, dudari gabe, ahitzera kargarria egin zitzaidalako gaia, bai auzolan ekimena bera ere, Eta bueno, ba gaur egun eh auzoran ekimenean parte hartzen dugu, ez? Mhm. Eta zergatik interesgarria? Ba, bueno, ba le daipatu duzun moduan, ba gure herriaren ondarea delako, nik zuzenean ez nun ezagutua, baina gure herrian ba gurasoak eta garai batean egiten zuten. Orain berriz ere berreskuratu da gure herrian auzoran, baina bueno, erran dut e, hori, ba erakargarria egin zaidala beti eta mhm. bueno, ba, banuen gogoa gehiago ezagutzeko eta... Mm. Eta, e, hau noiz izan zen, hau ekimenaren proposamen hori, aizan eh, nahi dut, zenbat denbora eman duzu e, liburua prestatzen? Ba, orain dela bi urte. Bi urte, bi urteko prozesua izan da, beraz, e, bueno, e, esan dezakegu oso lan mamitsua eta, bueno, lan handia eta lan zorrotza dela. Zorrotza, bueno, nahiko librea, eh? ez pentsa hemen azterketa sakon edo zorrotz bate aurkituko duzuenik, ze hori, nahiko librean edo... Baina, zabala, zabala behintzat bada. Zabala eh? bai. <laughs> liburuak <laughs> behintzat, eh, bueno, liburu mardula da, eta ikusten da horatzean lan handia dagoela. Bai, hori, liburu loria da, baina, bueno, errandu dana eh, ez dugu azerketa sakonik egin, informazio eskura erraixak edo bildu ditugu, mhm. ba, bai internet, bai, bueno, bertze gile batzu liburu jasotakoak, zuzeneko elkarrizketa batzuk ere, baina bueno, ez da izan olaba ba, tokiko lekukotasunak biltzeko e, lan handi bat, ez? Mhm. Eta, bueno, e, horrekin batean, eh, nik uste irakurte raixa dela. Izkera egitzarin batean idatzia dagoela, eta, bueno, jendeari erran, ba, lodia izanagatik igual beldurra eman dezakela, baina barruan dauden edukiak eta ba erraxak direla mhm. irakurtzeko. Bai, eta gainera ia guztiontzako Euskal Herrian behintzat oso hurbilekoa den eh, gai bate eh, jorriatzen denez, badirudi ba eh, hori hori ere errazago egiten duela jendearentzat ba ba hurbiltzea, ez? Auzolanaz hitz egitea ba, ba, hemengo jende asko ezagutzen eh, duelako dena den eh, lehen aipatu duzu auzolan eh, ekimena eta gustatuko litzaidake ba horren inguruan ere pizkatxo bat azalduko bazenigu ba ze, zertan datzan ekimen horrek zu kidea zara ez mm -hmm. e, enkargo egin zizutenetik edo mhm. eta eta bueno ba, kontatuko diguzu zertan datza ekimen zertan datzan ekimen horrek eta zer zer egiten den zer bultzatzen den Bai, ba, bueno, auzolan ekimenak ba, gizarte aldaketaren ikuspegia du, bere ustez eh, gaur egun dagoen, indarrean dagoen ereduak ez du bezitu pertsonen behar izana kasetzen, eta beraz mhm. beharrezkoa da bertzelako eredu bat, sustra historikoetan bilatzen du, hortik ba, auzolanaren, batxarraren eta euskar gizarte antolakuntzaren azterketa edo, eta bere zabalkundea, ba, nolapait, eh, sustra historikoa tan bilatzen du, e, ba, gaur egun ekimen edo eredu berriak planteatzeko, ez? Mhm. Eta, bueno, eredu berriak planteatzerakoan, e, argi eta garbi ikusten da, ba, tokian tokiko egiturak edo berreskuratu behar ditugula, hau da, herrietako edo auzoetako ba, nolapait, buruazkitasuna edo, ez? Historiko kiola izan da, mhm. eta orain ere, ba, ba, beharrezko ikusten da hori eta herritarren parte hartzea eta ardura. Hori ere ba historikoki ikusten da, e, izan diren antolaketetan, ba herritarrek un mm, kulturalki edo bueno, e, parte hartze eta ardura hondia erakutsi dute eta ba hori gaur egun ere berreskuratzea aldarrikatzen du. Mhm. Eta hori nola ba bueno, e, momentu honetan ari gara bai liburuaren aurkezpenarekin, eh auzolan ekimena zabaltzen edo nolapait Euskal Herriko herrietan auzoetan eta bide batez bat okiko herritarrekin edo eragileekin ba harremanak egiten, ez? Mhm. Eta harreman hoien bidez nahi genuke ba nolapait eh, saretu, ez? Eh, harreman sare bat edo egin Euskal Herri osoan eta eh aipatu ditugun ba ideia horiek bai tokian tokiko ekimenak izatea eta herritarren parte hartzea eta buruazkitasuna helburu duten ekimen hoien ba topagune bat edo izatea, mhm. ez? Mm Ba, e, ederki ba, e, horri suposatzen dut e, horrez guztiaz ere e, e, hitzeginen duzula ostiraleko aurkezpenean izan ere gogoratuko dugu e, ostiral honetan berriozarren izanen zarela, ezta liburutegian izanen da hori. Bai, hori da. Atxaleko zazpietatik e, aitzinera. Hori Beraz, e, bueno, ba, jasonez, sorte hon, benetan zure liburu honekin, e, ia gehoz eta jende gehiagora iristen den, e, auzolanaren kultura hau, eta ia, etorkizunerako eta gaur egunerako tresna e, bilakatzerik e, dagoen. Mhm, bai, esker, seguro e-, Esker mila jasone, gurean izateagatik, eta beste bat arte. Bale, eskerrik asko zuei aukera hau emateagatik. Agur. Aio, ongizan. Bye. de samba a bederatziak eta berroita bederatzi minutu, amarrak amar gutxi izateko minutu bat besteik ez da falta, eta jasone Michel Torena izan dugu telefonoz bestalde, auzolanaren kultura, iraganaren ondarea, orainaren lana etorkizunaren giltza liburuari buruz e, mintzatzen, ostiralean izanen da aurkezpena hemen berriozarko liburutegian atxaleko zazpietan. Bakarko Eta liburuak eh, aipatuko ditugu datozen e, minutuetan ere, Josu Jimenez Maia hemen baitugu jada bere Gomendioarekin. irratia da. Eleberriak, ipuinak, saiakera, oiek guztiak e, eh, izpide ditugu astero-astero Josu Jimenez maiarekin, eta dagoeneko hemen daukagu, kristalaz, kristalaz beste eh, Josu, kaixo egunon. Egunon, egunon. Eta gaurkoan, eh, Carlos Linaz Asororen azken liburua, e, karri diguzu, eta, bueno, zein da, liburuaren izenburua. Udalbatza baituaren kasu pollita. Udalbatza, bueno, ya, udalbatza <laughs> baituaren kasu pollita. Bueno, Carlos Lina eh, liburu bat badela argi erakusten du, ez? Bai. Eh, buruak. Bai. <laughs> Bueno, Carlos Linazasoro da, mm, zera, eh, estilo berezia dugan idazle bat. Bai. Eh, tolosako liburu zaina berau eta bueno, jaiku gilea, amazazpikotan izeko liburuaren egilea, eta hartaz aparte, ba, bueno, ba, noiz benka bere arrikadaren bat eh, opari ematen digon e, idazlea ez. Mhm. Bai, e, e eskertzen dituzuna errika da hoietako bat, ez? Bai, bai, bai, bai. bai. bai ze, nik dentik, denetarik irakurri behar dugula, ez? Eta batzutan, igual, Euskararen e, mundu tipi hontan, e, eh, pensatu hoi da, edo leporatzen zaigu, literatu azale hoi, sobera serio, sobera zurrun, izaten gara, sobera hotz, eta aurkatzen ditugun liburuak beti direla hauta beste eta zaizer, ez? Eta neri Carlos Lina zazora guztaren zait, ba, ba, bueno, batez ere hori, ba, olako liburutan, ba, idazle ganberro delako. Hmm. Eta niguztut uste ganberroak ere behar direla eta denetarik eh, irakurri behar dela. Bai. Mhm. Eta, bueno, ba, udalbatza, udalbatza baituaren kasu poita, e, eh, oain, eh, ibiltzen gara durangoko azokaren e, inguru marian, edo zurrun mhm. mm ba, bueno, ba, durangon e, ari da ongi saltzen, eta bueno, ba, niri buratu hartzea, ba, bat, ba, zegatik e, azken asteotan ba, eskaini edo erakutsi ditugun liburuekin, ez? Mm -hmm. e, Zuk aurkezpen egiterakoan oso ongi esan duzu, libur, ipuin, novela, saiakera, egia esan liburutxo hau, liburu tipia da, egun ta, eun norri alde, egun tamar, e, ez dakit songi non kokatuko genuken. Zen berez e, narrazio luze bat da, e, ipuin bat da, nola betrateko, edo ipuin, gehiago dauko ipuin luzetik novelatik baino. Mm -hmm. e, elkarrek e, atera du e, txukun, txukun, ongi, ongi ba, elkarrek normalean gauza hauek e, txukun egiten ditu, Eta, bueno, ba, benetan liburua da, e, hori, ez dakitze, esan, e, eleberri, eleberri laburra baino bai, ipin luzea. bai, e, bai. Eta dauka, Carlos... Tarte e, horretan ibiltzen da, ez? Bai, eta batzuetan mugak ere lausoak dira, ez? Orduan, ba, hemen berriro agertu zain Carlos Linazazoro gamberro hori, osea, Carlos Linazazoren estilo gamberro hori, surrealismotik, absurdotik asko daukana, mm. baina saiakeratik ere badu, saiakeratik eh, ere badu zerbait ez. Eta maiz irria sortzen du, mm? baina bueno, igual beste irakurketa bat ere egin liteke ez. Mm. Egia esan, e, ez dut uste pasatuko denik euskal literaturaren parnasorat. <laughs> bueno, bai. baina oso liburu gutxi, ez? Bai. da, bor parnasorat. Bino, bueno, ba, nik uste dut denbora pasatzeko, olako denbora pasa besteri gabe ere, ba, ba oso ongi da, hola, ez? Mhm. Eta, bueno, ba, nik uste dut eh, olako liburuak ere eh, denok behar ditugula, ez? Eh, nik eh, bakarrik nahi nuke aipatu e, nola hasten den, ez? Mhm, nola hasten den pixka bat, ez? Orain alkate orde naiz, edo alkate bigarren, baina hori baino lehen, eta hori baino gehiago, kultur zinegotzi. Nork esan behar zidan iri. Munduak buelta asko ematen dituela, hori da hemen egia biribil bakarra. Karamelua jarri zian eta nola esan ez ez ba? lanak. Politikak hori du berezko gaitzetako bat hartzen eta ematen jakin behar da. Eta batzu batzuek ez dakite ...erregela oinarrizko hori respetatzen. Eta, bueno, ba, ez du jarraituko irukartzen, <laughs> erakurtzen, ez baina da, olako, gero, baitzen dute udalbatza osoa, ordun gelditzen dira, udaletxearen barruan, kanpo aldean badago jende pilo bat, eta ezin dira atera, baina ez dakizu oso ongi zergatik eh, ezin diren atera, eta, <laughs> bueno, ba, hor personaia Hor, irrigarri batzuk, nik uste dut Euskaldunok geure buruaz farri itia pixka bat. Bai, eta orain irratia entzuten hariko den norbait ezaltzen, e, etzun bere burua ikusiko hor lehen <laughs> horietan, ez? Baina, benetan, ba, nik uste dut, ba, bueno, ba, ongi pasatzeko liburuak ere behar ditugula, eta horren nik horregatik kalkatzen dut, ba, bueno, udal batza, baituaren, kasu, polita. Ederki ba, gomendio horrekin gelituko gara, mi esker Josu Jimenez Maia, eta urrengo asterarte. Bai. Estás escuchando Bellozar y Gracia. Bederatziak eta berrogeita gita emezortzi minutu, amarrak eh, izateko bi minutu, eta gu bere alaxe amaituko dugu gaurko saio hau, gai gaurko berrion eh, magazinan. Baina joan aurretik gogorarazi nahi dizuegu, e, ba, aste hau e, ingurumenaren astea izaten ari dela, astelenean e, hasi ziren ekimenak eta datozen egunetan ere ba, hainbat kontu izanen dira, guzion gozagarri, intereseko ba, ekimenak, intereseko itzorduak datozen egunetan, bihar osteguna, arriatxaleko zazpietan kulturgunean, ma inguru bat, energia aurrezte ematea etxe bizitzetan e, horixe biharko proposamena eta larun batean e, berriz etxango bat lantze luze eskaba ibilbideen amaiera goizeko amarretan aterako da lantze frontoitik eta bukaeran otamena izanen da naturaren gelan Música Abisu horrekin, ohar horrekin eh, amaitu nahi izan dugu gaurko saioa, amarrak eh, puntu puntuan. Onaino iritsi da gaurko berrion saioa, oroitu ostiralean hemen txizanen garela goizeko bederatzietatik amarretara, berriozar irreatian FM-ko eun puntu sortzian, arte txintxoak izan, eta ondo bizi, Aio!